Мән туртмала шәклесе тұратын, хақлығын үсене шаплагы цейлеші. Ах, урнашка, есіккен, ергелері қалашқа камсем, камсем пульчеш, юлдашусем. Юлдашым семи, ха-ха-ха, илемсір күлсаячы урнашка. Елтірәрі, юлдашым сем, бұл каллех шерке енне аспек бақса илчі. Парақ тене шавкирлі мар ябалуна, мән туртмала батырадын пире брех немдеті ваймастын. Урнашка шавындах шеркей аллинчи туртмалана шадырласа илчеде, она хулы бек авза алықран кыларса үбітірі. Мәскін шеркей аллысене шылгаласа илче. Чимір, калырхайынде, камсемезір, камсем, тоныш сыр хурақсем мунчара ұқтармады дедінчеш. Шеркей бұртны бұрына сирсе парахреш, Кужелігі айынче әнер қашпашеш шутлама қытланны ұқши бұрчы. Ына пәр худ тадыки хыварми кіс езене чекреш. Шакна куш керет пықса тараған шеркей чытаймаре. Мән ирдіқсе жүретір шапла, тұқса ман падымран, хурах, хурах, кышкырчы бұл. Лешсем унсымахне нимбіріне хумареш. Херлепитлі мандарки, палдар урайне сарны хамасене шеклеметідінші. Урса каясса шеркей, ик чымырне шеклесе ун патнелле вирхенчче. Урнашка ына пусрде лавах лабах лартрре. Ан хатлан, шеркей, кирлле мара, лар кутна хесе. пурберех баю шитмест. Вайым шитместесе, элле шитместесе, санакына шенме шитеріп ха вайыма. Урнашка енне сулсаячы аллине, анчах вайсыр алли ун теме була аран хускалать. Калырмана, сире? Укша арчи! Тере хурама ехли, кушне бушне чалырца. Мӹнле арча, камарчи! А, пәлмене хывасшын, халех парзаяны булдыр. манын, шукманын, шукманын, тере шеркей, ларны шерден тамахытланса, урнашка она тадах пуссалардыры. Сан арчу шукине пидаван пілет пірхайы бір, пирен кунта хамырын арча пур. Хурах, хурах! Тепір худ кышкырса яжы шеркей, сасы хоен йылт дыдынны. Таштан шабақта байгірсе гайры. Бұл шабындақ турдынса де, хой уменше пүлсе тұраған урнашкана шапса югерже, херлі битлі мандыр кабатне шитсе Леш шабығатра шыпа хайхи аржана кыларачы. Памастып, білерзенде памастып, Шулы хасшын пульчывал херлі питлине. Леші уненне шаврын сабахмазырақ аржине шине кестерчі. Шеркее урипе тапсақы барчы ыты юлдашызенек качак туртре. Часах мунчаран пурде тухса кайрыш. Шеркей аран кышкырса юлчы. Хурах, ял арчана, аржана, аржана илсе кайрыш! Ерзех ячы был. Камсем, мәнле арчана, мәнле хурах, укша арчине тетепшке чәрінчен тарықса калары шеркей. Ате, баран хаес, мен тинышса кышкырашатын. Тимрук ына тұрышсақ хулбу шинчен силлере. Шеркей алык патнелле еваланса кайны иккен, тигесех мар шара урайынче бұрда барать. Тимрук сасыне илсен, ебір ыйхинченень аран выранчы. Эс, таврынтынам, таврынтынам, шине-шине ыйтрывыл. Ара, Энде тумаснам, эбі ништада кайман, ес йынышса кышкырашныне пулагына бұрандым. Шеркей бұртны жерден тарсаларчы. Пуше тем йывырланны, падав кабек туйынчы она, хай ашта икенне шаплах тешмірдей меріға. Ашталеш, херле питли, ыйры был, чатрензе за себе. Кам, мінле херле бит, тілінші Тимрук. Ате, Эстелі күнде менде бұлін күрдін бұл, темле құрақсен бірге, ұқша аржи бірге адашырын. Шеркей шарт сіксейлші. Ара чынақта, телехрегіна бұлжы бұласқа, бұл шавантақ хайвыртны шірелі күшірі, пұжайыншы ұқшине тіріслері, ұнда хекен, никамда илмен, тегенмен, кесінші де бұр, телегрегіна. Савынса чундан хебірдесе тұрсадарчы шеркей. Эппин аржи пиргиде иккіленмелі жүк, алығыде энергашмінде пидірні шавын пекех. Ай, жіне, тері бұл, ұйғылы пұжымпа мен гына келсекімест тупада чатма жүк хорошетілі күрдім. Пулі, пулі, кышкырдым да хара, Сиві дар шапны жамгене шеркей кебі жанныбе баскамазыр шалса илчі. Әнде чәридетінех каныша кірсе ергелі Мұнжара хайземзір вышне негамда жүк, Ага рук унумен жадырад, лере Ильясы шивырать. Шеркей лыштақ сывлы шавыржы. Телегі мазару, тем адаштар заячы. Шуталадиға, ұйтрывыл шалаллагене тим рукран, хой тинех лыплана бұшлары. Шуталад. Камдеге пәчік бұлінде кавак шуда сырхындарад. Шалда мұнча чулесем палара Шеркейін тула тұқса керес шучы бұр. Анжақ хай палдар алықне ма жүженет. Унда она пажырхи хура пиншаклы шинзем сыхла затырасын дұйынат. Алыға не чынласақ илтірішке хавыл. Шеркей шалалла кече, пешкенче, кандыгенчен кеберген кержі. керче. Хырымланны келенче бидір тулден күрінсақ каймасть. Бұл чүлече келенчине шедік пешылгаларе тада ұтларақ бараласа педерче. Келенчине пигензех шуза тасатмалла бүлчі. Шапла чарманза пайдах вақыт иртре. Шудылса да кайры, кеберге невыл пықса илче Шу кунда немінде тұрандаста, пулны бұлзанда халчен тұрас жук. Тень пулманда бульвара, шеркее хойнешеш нешеш бек туйынче Шав она онран ярать. Бұл каллех полдаралла тухрре, хырушы телекне çаплах манаймасть, пӹри урнашка чыха, кан білет, тәнжере ташта пұрына те бұлшав ұш жундармыш. Пүшне пұлдырақшы унынне. камсем тада камзем чыши, хыжанда бұлін кужагужын курман чыши, бұл шав хурах сене. Палласа илес бұзан шеркей, малданах сыхланмашкан ұш шидеречі, тубада камсем пүлчыши шав хурах Шеркей хыясни килне сонарсене тепче-тепче, аныш пульче. Бішне шаплах тухай маре. Те курсах курныха бізене, тен курман да бұл, шидешке біземшін пүшшімірселарма. Керек мінле ұзан да шав хаяр хурахсембе телекрежеш тылышни шеркей чүлне ябатса савындарчы. Мен Шавынбек шинзем унбатне пәрбір тәттем шыр барринче кейсе керешін, шуртра еп хабарми ғайыш, пақсақ тұрса юлын, курха бәсене, укша арчы иташы. Үх, шав, он үрі ыры барым, упрамана, упрамана, кесе пүліхе еланчы шеркей. Анчах шавын бегінде, ергелі шурт тумалла булачав, кеме тухмаш анчықлы бұлдыр, пір-бір кетмен ексік алыға шымырза кересрен иккеленесі де пажырхана сиян бұлдыр. Тінех шеркейін шывырас ұйхиде тадылжы. Тадағыш вұртсабықре, енженгенне шаврынкалары, ұндан тұрзақларжы. Тулда елт чудылса кайны, балдыр алық не бұл шапақта сықланара хүчілі. Халичен унда калыбыр камда бұлін пулны пулсан да, мен тұсады тұр, книгамда пәлет ян кыртаса, хевел шудадать, сывлыш сывлаза таран мажук уже, тәнче ырре булмазыр. Кет кыларны бұл, шеркей каяллавас каза кече шивыран Ильяса ихинчен бұратыры. Чуп вылықсене кедеве хывала, Ильяс ебір тұқса чупры. Алаба вилюже килме пулнычы. Чәнмесір киле детне она, киле, Херле вғырхы жанды бұлін калашмады кайсақ чӹнмелле булать. Пулышасы унын бек кына да ӹнде, юлдашлыха темешкін чілгі бұр, шерке евіл, ба юрама, айсан жеш, Тимрук та ыйхи ұйхи унында пүлінчі күрінат. Шав ухмахла телеге була, укша чухне шеркейін пір шуғышчы, хал шыр шуғыш пүшланчы, шал таптырамалла мастын болсан ачам лашана тұқса шыбарда барымка күл. Ильяс кәді ярса таврынчы. Ыштағаймалла бұлад, үйтре Тимрук. Шулне тубы бар ачам, тубы бар. Лажа күлде хапха кетсе кәтседырақ хам тавырнаса. Эбі белюш патне шитсе келемха. Актада, ашы халичен белюш патне ура ярса пусмасшы. Шеркей ура сырматытынчы. Шыбады келли шеделе бұшланы, сапламашқын ништан алчы дермешук. Тада игегун шағын бақ иртермелі бұладенде. Игегундан Ильясы шәне шыбада дуса барып дері. Ильяс, евашын сыма хушры ашы, тедюбе пирен пәршіре кайса ға, хамыр тавырны шыре есі чымырла улма пішірзе хур, илдетне ачам, илдетне, илдетіп де, мінлі бішермелі. Шуратмазырақ бішер, туди шивахланмасть, асу шав томчараран чараран ытлаан пәжер, пишсен хурандах ванзан гайдыр. Юре атте. Темрук тұрза тұқса кайры. Пүжелігі айне хуны үкшіне шәркей каллех кесіне чикре, ондан алаба белюшне чынме баскаре. Чухын пурынат белюш, Хой ебірлех бәшкінленме хатландарза шүртне был тем жүліш негізшіне лартны. Пюрденчен урых нимен де жук, палдарне де болин туман, тулденчен тапрасне де купаламан. Хорах енче чурече хуппи пертапсинчен тапсинчен хайбаннада хал тухса югеми, вара тухса югеми, тезе йыланать. Ирхи шилбе сулына-сулына веспек кайса веспек чаригледеть. Шавнады блин шапса хумашке, ишмаса, наяндык наян, хой ошынче ятласа илчі шеркей велюжа. Велюш пюрчче ына кепейем тăхынман çын урам баррине тухсатвăны пек туйынчче. Пәрр ятлы çын та пәррбек пулмас çав, ав, ялбешшинче, лискав велюше пурыннать, Сывлăхе йывашрах пулсан та ялкы мылне килмелле ілемні çур тусалартрре. Керсен ыдарса тухмаук, Е Эшчен çаввăл, ылапа мар, лискав велюше. Ылапа велюшен кардиш вырененче Пәр-пәрже ақмазырақ ыраш үссесірішіне. Ыраш халерех кына шырганаларны шалдатем чухле чахчып хевежет. Пюртне алакыран керес шырде малданхи пусма вырынне мокланза кивельне балашка выртарны. Икіміш пусма вырынне вуды вакламалы каска бугане. Күн бе шагынтан хабарса анмашкан тем марбульде тәттем кашхине еплеш үрегелетші ханахны жау. Шеркей сыхлана-сыхлана шүлеллі хабарчы. Велюш келде хиккенға. Харлатса да шықырса шивырны таштан үлденед. Шеркей піргана Велюш мінлі шивырныне итлері. Велюш шинжен гына шығырса ярат те, сывлышне харлаттар затурдат, ундан тадах шығырса ярат. Канза ыр курса шивырачке тупата, епле ымсанас шүк Велюша. Хойвал ав телегепе урмышсах маре. Шеркей урипе пускаласа илчче, шевер пюрнипешеш алыкне тăкырдаттарчы, вара кыштах тăхтасадычче. Белюш çаплах шивыратха. Үзіргелембек тузада бұқры жеркей. <coughs> ши хужи? Хиріш сасшу бұлмаре. Епле апла. Илтмерішім Шеркей пюрт алы қылыпынчен ярзакына тытыры алыға яри ұшры. Шалда вәлле хуржы шевар уйрат ейін, на нашыназен ешлі шымхи чарына білмей сірлет. Шына сірлені хойне илденет, велюш ивірні хойне уйрым юрыбек яныра задрат. Пачықса шарешне сывныш, велюш кутник саккичіне вырдна, Ун айынче шарахыма, пүшелік вырынне шамламас шелік, күлленхі тумне хылман, шабадыне харахине салтна, Хырахи уринчен тухса икнеде, топылны кандри бешшен, ури тунинчен шагын сатырат. Хой шаплах шықырда-шықырда харлаттарать. Көр хайысына, шуғышла зайлжы шеркей, алыкне пидірмесірек шивырать, енчен хыйпатне хурахсем вас пулзан. Ундан йри давра пыққалары. Мән бұр арагунда? халдыр халдыр сәделі бұр, иккенде хыйпегех уксах биш ураллы тенгелі, битри бурдады. күштіліне урық, немінде жақланмаст. Кам кетір күнда, вырра. біне хойне вырлазы қайсан жеш, валда бұлін негама кирлі марчун. Шеркей, чәрікледеген урайтырық пұскаласа, кел хуши патне майыпенше шивхаржы, шивыраган шынна хулінчен текірі. Сан патна келзеттімде, велюш, тет райын әнде, тет райын, еваш үлден сасы. Велюш, та думаре. Шеркей она тепір худ варатмады Велюш, илдетне депте, велюш. Ам-ням-ням. Темен бек калаза хучы велюш. Шылне харушшын шадырдаттарчы. Хай шаплах маре. Тарға велюш, торде депенде. Тарықсақ Тарғсақ кыштақ хулінчен де силлезе бұхре. Анчах леже Те илтмене хывре, те чындаса хилтмере, ыры да, хаяр да чынмере. Аптыраза житре шеркей. Пурбірех бұраса мас пулькуна тезе килне кайма шаврынсадыжы, ундан тебір худ сынаса бұғашын бұлжы. Ола дейдеп, шуйттан жүрі. Мін күпчезе бұрдадын, хыттын кышқырса барахрывыл, капланны шиллине шынараймасыр. Шардақ сіксе бұранчы олаба, Шавандах выртна шырден шекленче. Э, мен бүлче, кам пульчче ку? Ну, ыйха турдан та иккен ача, выратса выранмасын, сан патна, сан патна килдем. А, кенне ну-ну, килне юрать хавал, ирцелар шавында тепелелле, ышталар маллине, кыдартмазырақ аллыбе суламбек туры белюш. Каладыпшке, шинна, корна дирлаши вырма памашы, машельниксем, манбекшинна канышкирлемар деш пуль, тупада, Энер пульче, энер ами, шапла, шудална шуталман тутлы ұйықран бұратса, картлы вылама шавытса кайрыш. Паян да ағы, аллыбе бұл, лапсыр шүшне шылгалан пек туре. Шеркей капла калашса сымақ вешне тухас шүккіне ынланчы. Белюша хывыртырақ пүлесшін бүлчі. юреха, юреха, тере шеркей, эбі санпатна әшпе кілнешін шавна асайыл. Кала, итледіп, мәнгерлі сана, әсібелі үш піт мат жин, мән пұлдардыне пәдемпе пәдемпе тума пұлдарадын. Каларын, эбі десені, ылапа бақыйне күра ширіп те кала калажат. Сасыне, илсенех, нигам пулдараймасан да вал пулдарат демелле. Мен думалла, херсек аябышлары белюш Ара әнде, Аптразах каласа хучы шеркей. Энер шиперех калашса тадылдымыршке, астываймаснам жавна. Велюш игалыпе пүшне ярсадытре, кучы тарықса хесенче. Пүші мұрадай тупада, халі-халі шурылзаду хаспек, мухмаре кастарать, шыршыдашы, эспур, хевел тухна тухман, хам шүрдыма келсе кередінде, славнеші выраган шынна олапада олапа десе баратадын. Худа лашакынашке, ми сана, пурсымырда кыштах лажасем темереми, «Эй, эй, ес лажадык эп ыштан лажа булам, Микул патшан пир бай кырнадирі ыштан лажа был. Андиев эпі ылабақ буламда, лажи ес хывақ бул шеркей шыллым. Ах, турышым, пүлікшім, мәжін шуратса янышы пире, пұшым ништа гайса кемеш үк ырадать, есте булин. Шеркей пашырхан маска, хыйнеш ураса янышын. Ылаба хутне кірес шухышы де жүгунын, халхинче выл сымақ ергіне кына чиберді дасшын. Мухмарне черде біршке она, сарымзыргына каласа хучы бара был, сымақне тембек шыппын каларе болсан да, белюшына Ә, хынланчы. Э, мінтерін? Мухмарне Эх, шеркей шаллам, мухмар калам сана Хвалын тинесенчен пәтчен бұшпа патша карапне тавалла сәдірсе шидеріп те хубатна кірсе бұштарып. Мұхмыр чырцен. Э, ун біргемін каласы бұр, каларым бұлзан бұлача чавенде. Вот ку ұрызымақ, Велюш шыпларны шырден тинех мүшілделе бұшлары. Шыбадын пуранны кандрине салда-салда тертлензе житрі, она турцада цанчеш, темле майпа шых каласа яма мельші терчі. Апла ес пырадып дедін, пырадып дедін. пырадып, халехак, калары дейін пырадып. Белюш халех пырадып дед пулінде, она кеде-кеде чылай вғытланмаллаға. Шеркей жавна пит лайық сізет. Юратха валына халхинче мұхмыр чырдесіпе сұхландаржы. Апла тумасанда шукчы жав. Бұл шуғышланы әшіре алаба белюші питехте кирліпек туйынчауна. Калаш еркей жылым, мен думалла булат хаманунда, күшне-бүшне шылғалазы үйтірі белюш. Пырзан хавах күрін, хавах күрін. А, ебатрым дедін бұл, и ачам пәліне бұл, шеркей жылым, суға дұза бұлмас манран, паттаму ура ырадать, мастып, чаваймастып, авын авынми бұлчым япала таврашшық местеп, үпкем анзалар асран снаш, утма мада хаюши дереймеп, шак бахатрабал пирбай кырнадирін эші мардемелле. Иртне эрне гунчи жау, чалыш шывар мехти пусинчен сибешив эшрімде, шавда юрамаре курнать маяшынтрым. Мый валачам алурамар, куран халде шариклене карышпек мая ништалла пыраймасты. Шапла нарастаран ингек вешен ингек тупса, темле майба да тюрре тухнă пулечче Велюш, енчен ына шеркей пилмен пулсан. Шеркей пілетха, Велюш кирекмінде эжеде тиргенине, бұлына шиинче хлыпландаржы. Эше унын сухалы де, чавмалведе де жук, йытмалла булсан да, белюша шанзатымасха, хоех пулдарать, Велюшын кучы чакыр, чивіч, еншен кына гына сатымалла булать. Тада камбада бұлін калашма дүрі келсен, чілгі теріс шағын сатыдыр. Шав гына. Шав ами? Ах, шеркей шыллым, мана эпин ес тасур салдак ішне тупса парадыншке хебірден бектори ылаба белюжы. Узынза анны шүшне пұшухны вешінех каялла лыст выртаржы. Он пекине пит пулдарадып ами, хупелен, ман тулли эрех черкипек, чӹлхемде пырдепенчех шагын садырать. Салда кражухне шапла, тосланкы, ехбейтер мана пір, остыркы, лаплансаларма хушны пулны икенде. Сымахне халха урлы иртерне пулинех, санба пулмазы шапла. Шабах онай итлесе ларас шух, пүкле сымах пер яр. Хай хискер мана табын сахтарынчы Чәлхүне қыларса кытартха, тетбет әмі. Эбына қылар да қытарт. Алли унын сана калама ал алзат пызығыш. Хай хискер мана чәлхерен шабыр жытытры. Қала шеркей шылым. Мен дұны пулатын, енжен шапақ сан тіліне бек инге килне болсан. Шеркей күшне мыч-мыч құп қаласа илчі. Ват шапла шавы, тере олаба велюше. Ехвей тұрмана чәлхерен туртре-туртре, аснаш, турцакылар аймаре. Чәлхезір тұрса юласран чуным ураду банне анзалар чебетәми. Турра шекер, тадаймаре. Халде булин хай чех, шагын садыратха. Ага ме кур. Белюш шавандах бішлеге де варым чәлхине тұсса кыдардыры. Хебірдесе пықры ун херле Пырат, аптраза қаймас бұлға. Шүтле кымылне пытараймасыр кулгаласа тенгержі бұл алаба велюшын челхине. Апла пырас деден сымақ хұшры бұл кулгалазы. И, кайрымырынде, ура жинетачы велюш. Ара еспитне күшне шума әлгіреймеріншке. Велюш пір самант хуши он сымахе міне пілдергене шуғышлары де ондан тавжырса илчі. Чарманмастып, шок-шок чарманмастып, дері бара. Убав шүр жылда пірре питне таса Иксімірден таза, сывлықлы, снаш, епте чырманмастып, салдақра чухнеде ами. Хавынне ху білен жавынде, ху білен, пидех мұқтамазыр келішрі шеркей. Белуш шав хушыра алықын тепелін сиккелесе жүрері. Падагада хам байлес бұл ами, числы ұл бұтпек бұлдары, әлі падақ юради, Э, пах ытла вешкенленмесен те юре, бек туре она шеркей. Велюш пәрғушы шукушласадаче, кайран алды безульче. Эс каланы бек булдыреппин. Чарикледеген урайдырых шебеш пускаласа бізем пюртрен дұқырыш. Шүлден ансан Велюш хой кардишінче үсеген ырашқуш шине кірсе кайры. Тата темкерле бүлчі әнде она, шуғышлары шеркей, Белюш шабығытра пір жүрешіце ундан ондан урашинедічі, тебір жүрешіце пішкінжі, татах шекленжі, вишімі жүрешіце пішкінжі, баскамасыр пыргаланса тухре. темен темін хой. Паян мурилес шызем пәдембеде ик шымарда жеш туны. Кунсерен ултты житчі бұштараганчы, хал тем кудынлашашы. Камсем кудынлашашы ара? Чықсемінде, мижечі Кам, Өй, ая ой, аякинелі бұқырбелюш, курға манраныйдад. Ха-ха, хора халдинчи шымардыне шамкишіне шат, шапса шымырчыде ячы. Ман хамын пәр чоқташук білесі кілзен, сенне шутламан, поттаму пілместеп. Бізен чық явдане ман падымран туға білмест, шымарда даты вашшыснаш. Каржығы бізен тухатмыш хăрахи, бижем кун пөрр туман шырден күнда келсе кечеде, чахисене хывала-хывала, кардишинчи пәдім ыраша ашса пәтеречі пуль. Ай, паскарца ядым хойнеде, халяу те кытартми пульчче. Чахизем хама ырысунса шешке, илерсе хатланмасты бами, келес шул пәдім утламыш чахине шагында илештересе деп Варым качаллы паттыр авдан туянса ярасеп. Шымыр жырипір иржене күрнече, шавынбек бешкін авдан. Качи пілесі келзен шиттыршы, авадаса да, шүлерек вешсеғы барзағына авадад. Шавынбек авданы пәдем ял чаххине ерцегілме бұлдарад. Шеркей пүшне зұлғалары. Бұрынан да бұрныжа, дері бұл. Майнес наш пәлмелле. Тағырлақпавесем икіжі бас мазыр анчыш. Шеркей белюжа энер илюк армебе тытыш бырына бұрына кытардашынчы, ондан урық шут Хен чатса курна жынна он асындарса асындарса күрендересшін бұлмары. Шавырындан бізім пәрбірне сымақшын мәсірек, ирцег ғайрыш. Лажине күлсе хуны Тимрук бізем бұраса пашырақ кетседірәтші. Шеркей тілхебетідма әлгіржігіна Алапа она аса илтерсе те хуче. Чим ара, чим хаде деп. Илерсе шеш бүлшке мана. Э, ун еннелі бұқса илчі шеркей. Тем калас шынчыда да. Ха, пілмене хывать. Калашса тадылдымырынде. Пушим ырада терім, түрледі бір терін ами юрамас апла шеркей шыллам. Э, эс шавын біргейх иккен ха. рук ачам, чупха пиле шайне. Шамынды ешчекре пушатса підермен кіленче бұр. Илсегіл шамнагунда, илсегілей, Тимрук чаза қайза илсегілче. Курка таврашта Хо Ху васкамалла дедін, чырманса бұғыда мар ами, кіленчере пірден бір шыдық, тумламне тұқмазыр әжебір. Хып каламалли, херне тутана шавын башыл калатпыр, Белюш бұжықныбек бұқса елчі шеркей алынчи симіз кіленчене. Ме эше пин кіленчеренех. Белюш кіленчене ярзадытре хой мельзір кашырыларақтычы, бұғытсыр піргеленні пит күжі ел Ондан бұл шеркей енне бұқса пүшне савынышлан сілтірі. Сан сывлығы ұжын. Тавах, эш. Алла баны күргана пұшат калашыға лештін жәрі атте аннесем күренеші дейд. Кымыллын лікірдетрі Велюш. Үрігур, тері она шеркей. Велюшын шара карлангине выл мазыр бұқсадычы. Карланги мұғылі вылянса гына дырад. Шариклене карыш теніне асылчы шеркей. Велюшын бара хойне кура мыйыде чиберех пыргалана дикен хойгаланыбек пыргаланмасмар, ылаба темерін, эрех сыпна чух питне кушне кыштахта булин чалыштарин кай тупада, айшта гына шаплах ысталанса защитне. Ара хыварынде пырдак, хывар пырдак, шүтлесе жеш сыма хушры шеркей. Велюш хывармада булдарачы, шабах чарынсады мары. Вăлсывлы шавырмасырышсе ячы. Йылдах пушатны кіленчіне шеркейеді тарчы. Кепірші мардыне чакыр куче йылгышса гына бұғад. Ну, ғыр та ами. Ара, санбалиде хавармалатшы пульшке мәншін маларақ каламарын, ай тупада, кышт кына маларақ систерне пулсан да, үгінен бек туре ыла павилюше. Каладымшке, сестерзі ғурасшы. Юрешке тереш еркей. Эшре гына аптрамаллан булдыр. Мана десен, тумламне шырсталса пыхмыттым. Эшпиргии, хали, күл маналашу вырынне, иксіре вон шав, пахалла сыртне турца жидереп. Ларыр, ларрепин, каяр хавыртрақ. Шеркей тілге берен туртре. Кебер урлығашсан, бізем сылдымалла бұрынчыш. Аштишук кассине кечеш, тухтар келі умнеші чарынчыш. Шак пюрде, тере шеркей, вырымка ураишинчен чималдан анса, Шак пюрде әбі хам алымба хамларны, пәтшен, Шүрт ерзір тұрза юлны бұғытра, шак хүшше де бұлін хамбада күжарзаларда седеп. Илдетне белуш, сана шак ішре пулышмачыне деп. Мименен де, керектімінлі ала. Шеркей шир хапхине саячы, лашыне албешін шаватса кардишне кірдірі. Мана тере был шакешре камдакам концертеме пықсан, белюш сан жіне шанас әмеден бұр. Терес шығышладын, кәтмен жерден сымаға Тимру кутшынчы. Ате, мәне керлі бұл жуын қытланма, ку әже манала да шекленмест. Мінлі хатланмада да. Эй, амикаларын, шөклесен шықленет вылалы, сымақ ұшры белюш. Тухтар деде хойтаврынсан пире мінгалі, харавжы чында хыравжы, чында хыравжы, мен галадыр пире. Тухтар, тада был кунда тек килетхә, те ара ытах, хамыр пада пурын кужать, шавгына, шавгына. Эй, ями, шеркей шыллым, тухать санран паян. Парха кунда сенек, шуржытыррине хама хыбарса каям. Канцердерех пуле сана, Велюш, канцердерех пуле. Канцермар, никакуйда мар, каладып пет, шүлех барса гаядып. Ахтупада хамах шутларым жав, шак эшретерім, белюшпек ұстада пулдараган шынна дерім, урых кирегішта бірзан да тупса пульме дерім. Шеркей шаплах ебалдатса калашма чәлхеші дерет. Белюшын біжес комылне тересізет был. Мәскін белюша шапла мұқтаны ағыш-мағыш хыбартландарса яжы, шеклендержі, лежі темін тұтса темін тумахадыр пульчы. Шиннан пурнашенче пір ыры хавал бур. Ах, кун курас тені бешеш иртерешін марбал хой кун шулне. Эшлезе савынасша тесе херденет. Шавын берлех кашни шиннан хойне бишере кардас жылада бур. Хожы тенчере терестігел ішпеде пархадарлы бұрын матырыжат, шавын пекізем хамыр хушырақ бит нумай. Мен ыры яда, Тарва виденне сиве чухне тада шудырах курынать. Пір ачалықта, пір шамрықлық, пір әмір кашны жинна. Чын-чын жин, шавна кире хыжанда асынче тытнебе вайха ватлы вăхытне йыдылла мачылла иртерешін мар, хой күнне манышми уяврипек бұрынма шутлать. Унан кашны куне таза шанчыкне түрре кердес әмітпе Терес каламасиха чаваш хошне бірне тенчен ошшиде сиведеть, сибиде ошыдат десе. Мән шиттер икен хамыр дишизем пірне бірі хизеплемешкінде сума-сумашкын пілніне. Эс тазахыват папурынны ытты савыныш күйдер. Бұқытна да осталанза ішлені еткер ятне прадар. Хамыр хыщын келес арузене ыры ят хушма булыштар. Мана пигенерех эшлеме дадыр, чунат хушса шеклендердер. Хақдышке пиріншін сумлышын хамыр еші кирехыш эдеме чун баденжі бек курза курса бұғытра пулышма отшидерет пулзан. Бұғытра худа кірсен, бұғычыпе үйгітлесен, Кирлле чух пидеміре херетсе бұдандарзан, таза кымылба ырысывлық сунат пулзан. Унуменже эбир пурсымырда әмірхи барымра. Унбекшінна хак вижибе керек керекмінлі хақран да шүллерех чын-чын шын был. Енчен пәр-пәр шамбырг пархадарлы әметпе турдынат бұлзан, бол ана алы тұзад, кирлли шабытма çапăтма тăрăшать, түрі эшпе шыба çулне хабардашын бұлзан, ун Андив, шамбірки улықтыр, шықлендер, пурнеде курас вырына шиттер. Пижықсе тулдыр. Ун малашнехи байы, сулымлырақ бұлмалла, халы хутне керес эше шивичрек туптанмалла. Тюребе бұрынса курна сухала әмір хизебе шурадад. Үрі эш пірзе хытарны алла, әмір сывабе бидет. Сайралны жүже эшшен вғыт сума Ват асаннен шуғыше пит күшінші кашни піргеленчік хамыра да чиспарать, чибер пурынма ырзунать. Эшшен де бұл был керек да, керек ұшта да, пурнышты бәлінже, был тертлі телейлі, пурнышын ятлы ұртмақши. Кашни амышы хой ачине чибержін пулдыр десе жүрададь. Бұры мар марбылына, Ирсірде тискер эше бірінесірен ик күшпасы хлать. бұл вл улдавжыран сибедесшін, мұқтанжықран тардашын, анчах ялан эметленнебек ке бурнышра. Шиннан кымыле жавын бекенде, енчен уражине шекленче пулсан, вăл хойтелленех табашлан забығасшын. чухне малдан терес туратланны тымарах ингекле булать. Калабарин туригасра коптырмыш қырмасу не бұр.